laž mora nestati. Vidite kako su čafiri zbunjeni, Amerikanci, Englezi i drugi. Ko će im sada zadnicu židovsku čuvati? Svi putevi će biti zatrpani. zatrpani. Ostaje samo Ostaje put samo vjernika. vjernika. ti koji tražiš istinu. Kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernih. www.altam.com Soba vjernika. أمة الحق أجيبي قد بدا الحقد الصليبي وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب أمة الحق أجيبي قد بدا الحقد الصليب وارفع الرايات وامضي للعلا بين الشعوب إنما المجد ينادي قد توارى بالشعوب فأعيد المجد فينا واحملي كل المجد ispod Ahmedije Islama, iza odjela Islama, osjeće ga Allah subhanahu wa ta'ala, kad kad.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 يريدون أن يكفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أني جلي داوتن إسلام أني جلي داوتن صلي موسما سيطل إسلاما ويأبى الله إلا أن يتم نوره الله هوشد أتطني صلي نور hoće da upotpuni svjetlo Islama, pa makar ne bilo povoli nevjenicima, huvalladi arsana rasulahu bil huda, ودين الحق يبهره على الدين كله ولو كره المشركون أولي الله سبحانه وتعالى رجل قدر koji je poslao svoga poslanika bi din il hakko sa islamom istine sa djelom istine li udhjerahu ale dini kulli da je uzdigne iznad, iznad svi ostali nevjera vole u kerhel vole u kerhel mušrikun pa makar ne bilo povoli mušicima Zato, draga braćo, poštovani žemate, Allahovi robovi, ne bojte se za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 Jer to možda zbog naše malobrojnosti toga dana u Allahu poslaniče. Kaže poslanik, ali se razvoj sam, bel itnekum, jevu medini kathir, Ne, naprotiv, vi ćete toga dana biti mnogobrojni, ali će Allah žele šanuhu iz srca vaših neprijatelja izvući strah u pogledu vas, a u vaša srca usaditi vehn. Tile me uvehnu ja, Rasulallah. Pa opet ashabi pitaju nepoznata riječ. Šta je to vehn? O Allaho poslaniće, kaže Hubbud dunja wa karahijetul meud. To je ljubav prema Dunjaluku i prezidanje da se umre. Kogod ne voli da umre, on je muvehen.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 Ko će sada smiti u palestince ponovo dignuti? Jer se je digao najjači arabski narod i krvnu i mesom, Egipćani, bolje kazati mistrici, iz koji su i iz koji će izlaziti veliki silovi do sudnjega dana. Tu je sinajska voda koja je mubarek zemlja od strane Allaha te bareke wa ta'ala.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 Popadat će ovi vaši slugari, koje ste ostavili 50 i 60 godina, da tlače svoj narod i doće ljudi koji hoće samo Allahov zakon, pa neće više moći biti nekakvi črvi šehova i nekakvi crveni stolova i mrači noćiju gdje varate i pravite muslimane a onda ju bučete odje odjeću i odor Islama i proglasete i Zainud Abidin tako lijepo ime, a tako ružna ružno stvorenje koje je to podnijelo ili ona je tamo Hadinu Haramein čuvar dvaju Harema nije onoga sinu iz Turica tijelo da primini Francus ni Italijan ali hoće Hadinu Haramein skupili se damo da svi tamo pa ćete onda svi zajedno biti poniženi uz Allahu tabareke wa ta'ala pomoć.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 Pa ulema mora biti ta koja će izaći kao što je izašao jedan imam iz Kajra i javno kazao narodu rušite taj sistem dok ga ne slušimo. Pa mu kaže voditelj sa jedne satelitske televizije šeh znaš ti šta govoriš znaš ti kakav režim još uvijek vlada u Egiptu?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 Polako se počeo broj povećavati. Šta će sa Gaddafijem kojim para dao za džamije i koji im dao sredstava da grade velike tvrđeve? Šta će kazati za njega? On će u Pampersu morati pobjeći, ali gdje? Vjerovatno ponovo u Rijad.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 Šta se može desiti? Zamislite šta je dova jednog masluma. Kakav može mu sibe znajući na ovaj narod? Pa zato se bošnjaci moraju priupitati kome oni to podršku daju? Jesmo li to opet doveru upitali našu kiblu? Kome se to okrećemo?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 ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا